نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بعون الله تبارك وتعالى لوهي تتانزى كتاب شعمدة الأحكام للإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن عبلي ابن علي ابن سروري المقدسي رحمه الله تعالى نا هذا الإمام الجليل أمي مويليزا ترجم ياكي الإمام ابن رجب الحنبلي كما هو ني العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي المنشأ الصالحي نمذه بياكني الحنبلي ننين الجماعيلي سهمه إن فتكان قرى النابلسي kwa hiyo huyu ni ad-Dimashqi na madhehebu yake ni al-Hanbali amezaliwa fi Rabi'il Akhir katika Rabi'il Akhir mwaka wa 544 amezaliwa mwaka wa 544 bijammaili na amesikia kwa wengi katika wanachuoni na amesafiri sana katika miji mbalimbali kwenda kuchukua ilmu amesafiri kwenda Dimashqi al iskandaria amekwenda Bait al-Maqdis amekwenda Misr amekwenda Baghdad amekwenda Harran amekwenda Asbahan amekwenda Hamadhan yote hayo ni kwa ajili ya kutafuta ilmu na katika wanawachuoni ambao yeye amechukua ilmu huko Baghdadi amechukua ilmu kwa al-Imam wa Sheikh Abdul Qadir al-Jailani Abdul Qadir Al-Jailani ni katika mashehe ambao yeye amechukua ilmu kutoka kwao na huyu yeye na ndugu yake Abdu huyo yeye Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani yeye na ndugu ana ndugu yake aitwaye Muwaffaquddin aitwa Muwaffaquddin ambaye ndiyo mtunzi wa kitabu risala Lum'atu al-i'tiqad yeye hawa wawili Taqiyuddin huyu na muwafaquddin wana suhuba wana udugu na vile vile wana ujamaa katika utafutaji wa ilmu maana waliambatana wali katika utafutaji wa ilmu isipokuwa tu muwafaquddini akawa amebe, amebezi na kuelekea sana katika masomo ya fiqhi na ama huyu taqiyuddini Abdul Ghani alikuwa ameelekea sana katika masomo ya hadithi rahmatullahi alayhima ala aljami' na Allah subhanahu wa ta'ala akampa kaburi kubwa katika ilmu alhadithi mpaka kafikia kutunga vitabu vingi kama alivyosema al-Imam Ibn Rajab al-Hamdali kwamba takriban vitabu alivyovitunga vinafikia takriban 40 katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mambo mengine katika mambo yanayofungamana na dini na kana lahu alikuwa huyu hadha al-imam alikuwa ni shadidu ala al-mubtadi'a ni mkali kwa watu wa bid'a na alikuwa akifanya rududi kwa kuwajibu na kuwakosoa watu wa bid'a na madhhabu yake madhhabu ya fiqhi madhhabu ya Hanbali na itikadi yake itikadi ya ahli sunnati wal jamaa amekufa rahimahullahu ta'ala يوم الاثنين ilikuwa ni siku ya Jumatatu athalith wal 20 ambayo ilikuwa ni tarehe 23 min rabi'il Awwal katika mwezi wa mfungo sita wa rabi'il Awwal mwaka sanatu sittin mia sanatu siti mia mwaka wa mia sita mwaka wa mia sita na alizikwa katika miji ya Qurafa anasema قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى أسمى الحمد لله الملك الجبار sifa njema zote ni za al-Malik al-Jabbar al-Malik ni Allah al-Jabbar ni Allah al-Wahid al-Qahhar mmoja mwenye nguvu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار ndiye mola wa mbingu na ardhi na vile vilivyomo ndani yake al-azizul ghafar mshindi mwenye kusamehe zaidi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake al-Mustafa al-Mukhtar aliyeteuliwa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi al-athhar al-akhyar na masahaba zake Allah subhanahu wa ta'ala amsifu au apeleke sifa zake juu yake na juu ya familia yake na jamaa zake al-athhar al-akhyar waliokuwa tahara na waliokuwa bora na hii ni ishara ya kwamba yale anayozungumza atakayoyaleta na kitabu chake yatakuwa ni tahirun mutahhar yatakuwa ni masafi na hii inaitwa bara'atu al-istila amma ba'du amma baada ya huo utangulizi fa inna ba'dha ikhwani kwa hakika baadhi ya ndugu zangu سألني ولنيوم بميمي اختصار جملة في أحاديث الأحكام ولنيوم بني اختصار أفوبيشو يا جملة يا أفوبيشو أو أفوبيشو يا أفوبيشو وجملة قتك حديث الأحكام حديث الأحكام بازو من فنجمان لنفنغمانا نمتومي صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الإمامان katika zile بازو wamewafikiana nazo الإمامان إمام وويدي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري البرديزبا الجعفي ننينو البرديزبا ولغة كفارس إنمان الفلاح إنمان يمونجي وكثيرش كليما ولغة كفارس إنمان الفلاح كثيرشاج زيد وكليم ومسلم ابن ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري نالم مسلم فأجبته إلى سؤاله نكيتكي ومبلاك رجاء المنفعة به فقتراج منفعة كهيك كتاب نهو نهي اختصار وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ننمون الله سبحانه تنفيشه كتك اختصاره ومن كتبه نتنفيشه فيه كتك ما كتب شاكه أو ومن كتبه أتنفعش سيسنا الاختصار هي ومن كتبه نفل يولي نقوى يولي بيا أم بيا من ديك الله بيا نفعش أو سمعه أو أمسكي بس بيا كم نفعش أو قرأه أو أمكسوم بس الله لمومبا أم نفعش ناشو أو حفظه أو أمكي فادي الله بيا نفعش أو نظر فيه au aliyetazama ndani ya ikhtisari hii pia namuomba Allah subhana amnufaishe nayo wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim na akijalie kitabu hichi kuwa ni khalis kimetafuta utakaso wa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala mujiban lilfauzi ladaihi ambacho ikhlasi hiyo ni kupelekea mtu kufaulu mbele yake Allah subhana fi jannatin na'im katika pepo zenye neema fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil kwa hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala hasbuna ndiye anayetosheleza sisi wa ni'mal wakil na ndiye mbora wa kutegemewa huo ni mukaddima wa al-musannif rahmatullahi alayhi طيب نعم كتاب الطهارة الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه نعم فبدأ رحمه الله تعالى ينزل كتاب الطهارة كتاب الطهارة neno kitab ala wazni fi'al ala wazni fi'al nao inakuwa maana maf'ul kwa maana maktub kitabun maana maktub na hapa ameanza na kusema kitabun kwa sababu neno kitab pia inatokana takataba takattaba min fulani inatokana na takattaba min fulani idha jitamaa pia neno kitabu linatokamana na takattaba min fulani na maana takattaba ina maana idha jitamaa pindi itakapokuwa limejikusanya kwa hivyo yale yote ambayo yameandikwa na kalamu juu ya karatasi yusamma kitaban kinaitwa kitabu yale yote ambayo yameandikwa na kalamu kadhalika ma khattahu alqalam ala alawraq yusamma kitaban kwa nini ndio kitaban liannaha kwa sababu jumia alhuruf walkalimat pamekusanywa kuna herufi na maneno kwa hiyo tajamaa idha jitamaa vimejikusanya kwa hiyo takattaba maana yake tajammaa vimejikusanya wa aljumal na vile vile imekusanya jumal sentesi kwa hiyo kuna herufi kuna maneno kuna sentesi kwa hiyo zote hizi zimejikusanya pasumia eh, alkitab na hapa muallifu makusudio yake aliposema kitabun kwa maana itakuwa ni jami'un limasaili tahara kitabu tahara maana yake ni mkusanyiko wa masala ya tahara ni mkusanyiko ay jami'un limasaili tahara na hii katika upande wa lugha ni mkusanyiko wa masala ya tahara na alulama wanawachuoni idha dhakaru kitab huwa wanataja pindi wanapotaja kitab basi ndani yake pia wanataja thumma babun thumma masail neno kitabu pia wanawachuoni wanapotaja wakitaja kitab kisha wataja kutaja babun kisha wataja kutaja masailun maana yake ni kwamba haya masailun na babun yote yanaingia kwenye nini kwenye kitabu yote inaingia kwenye kitabu kwa hiyo hili linasaidia mwanafunzi kuhifadhi yale ambayo yamekusudiwa kuandikwa na hata Qur'ani utaiona Qur'ani ina sura na ina aya si ndio mashehe Qur'ani ina sura na aya kwa hiyo zile sura na aya ni sehemu katika Qur'ani sehemu ya kitabu cha Qur'ani ili mtu apate uwepesi katika murajaa na kuhifadhi kwa hiyo tunaposema kitabun maana ni mkusanyiko wa masala ya tahara na neno kitabu limetokana na takattaba takattaba ina maana ya nini idha jitamaa maana ni kukusanya ni kukusanya na kitabu kinapotamkwa kitabu na wachuoni ndani yake pia wanataja babon pia ndani yake wanataja nini masail kwa hiyo kutaja masail na babun yote haya yanarejea kwenye kitabu kwa sababu kitabu kimekusanya babun na kimekusanya masail pia wengine wanakusanya mafusul wamekusanya fusul kitabu na yake pia kina fusul tayib aliposema at-tahara neno tahara kilugha ina maana an-nazahatu wan-nadhafa neno tahara ina maana an-nazahatu wan-nadhafatu al-hissiyatu wal-ma'nawiyya ni ule usafishaji wa kihisia na kimaanawia kusafi wa kihisia na kimaanawia هو النزاهه والنظافه الحسيه والمعنويه نا هي معنى يا كلغه يا الطهاره اما كشريه الطهاره انما انا ارتفاع الحدث بالماء والتراب ارتفاع الحدث بالماء والتراب نكوندوش حدثي وكتمي ماجي au mchanga au turab irtifaa alhadath bilma'i au turab ni kuondoka kwa hadathi kwa kutumia maji au mchanga na kwa nini ametanguliza mlango wa tahara kwa nini ameutanguliza mlango wa tahara قالوا نسمع العلم لان الصلاه مقدم على al-arkani al-amaliya ametanguliza ametanguliza kitabu tahara kwa sababu at-tahara lianna as-salata muqaddamun ala al-arkani al-amaliya kwa sababu swala ndiyo yenye kutangulia katika nguzo za kimatendo swala ndiyo yenye kutangulia katika nguzo za kimatendo tayib kwa hiyo hapa katika kitabu tahara na hii tutaenda kiikhtisara jiddan tutasoma kwa ufupisho sana masala madogo tutayafungua tutaendelea babul miyah nani kwa kimeandikwa babul miyah nani na mtu risala yake imeandikwa babul miyah mlango wa maji yupo hamna tayib kitabu tahara anasema ameanza na hadithi ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu ambayo ni hadithi maarufu ambayo hadithi hii rasul mawdhu' kichwa cha habari cha hadithi hii ni jambo la nia jambo la nia na nia lughatan alqasd na nia kilugha ina maana alqasd ni kule kukusudia wa shar'an na kisheria nia ina maana العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله نيني معنى نيا نيكوكسودية كفانيا عبادة كوكوكوربيشة كو الله العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله نيكوكسودية كفانيا عبادة كواجيل كوكوربيشة كو الله سبحانه وتعالى ليو معنى نيا كو نازمية كفانيا عبادة فإذا هدفه faida ya hadithi hii ambayo najua wengi tumeshaisoma kwenye 40 an-nawawiyya imesomwa faida ya hadithi hii moja katika faida ya hadithi hii kwanza hadha alhadithu min qawaid alislam hadithi hii ni katika kanuni kubwa za Uislamu hadithi hii ni katika qawaidi alislam وهي القياس mbili وهي القياس الصحيح liwazni al-a'mal faida ya pili ni kwamba na ndicho kipimo sahihi cha kupima matendo hadithi hii inatufundisha kwamba yenyewe nia wa hiya alqiyas sahih ndicho kipimo sahihi liwazni al-a'mal kwa ajili ya kupima matendo ya mja min haythu alqabuli warraddi katika upande wa kukubali matendo na upande wa kukataa matendo faida ya tatu waniyatu tamyizul ibadati anil ada na nia ina maana ya kwamba ni kuipambanua ibada kwenye ada ibada nia inapambanua ni ipi ni ibada na ni ipi ni ada tamyizu waniyatu tamyizu alibadati anil ada faida ya nne au ya tano waliniyati halatani na nia ina hali mbili nia ina hali mbili hali ya kwanza ikhlasul amali lillahi tabarak wa taala nia ina hali mbili kwanza kabisa ni kuita, ni kutakasa matendo kwa ajili ya Allah uyafanye matendo yako kwa ajili ya Allah na hii ndiyo ambayo wanawachuoni wengi wa tauhidi na siyar na suluk wanaitamka kwamba ikhlas wanaitamka kwamba hii ni ikhlas hawasemi nia sa ikhlas mbili hali ya pili ya nia tamyizul ibadati an ba'dhin nia katika hali zake inakupambanulia ibada juu ya ibada zingine kwamba hapa waswali ibada ya sunna hapa wewe wafanya wafanya ibada ya, ya faradhi hapa wafunga wei funga za sunna hapa wafunga funga za faradhi na hii ndiyo ambayo wanaoizungumzia wanawachuoni wa fiqh ama hiyo ya kwanza ikhlas wanaizungumzia wana wachuoni wa tauhid ama hii ya tamyizu alibadati an ba'd hii ndiyo wanaizungumzia wanawachuoni wa fiqh pia katika faida nyingine ya hadithi hii wujubu alhadhar min arriya'i suma watu jitahadhari na riyaun na sum'a jitahadhari na jambo la kujionyesha na kusikiwa pia faida nyingine alhadharu bil'amali liajli dunya kujitahadhari na kufanya matendo kwa ajili ya dunia kujitahadhari kufanya matendo kwa ajili ya kwa ajili ya dunia na amali ambayo sio kwa ajili ya Allah kama ilivyoja katika maneno ya Imam Rajab kwamba ina aksamu zake na maelezo yake kwamba amali isiyokuwa kwa ajili ya Allah subhana ina aksamu kuna wakati inakuwa fataratan yakunu riaun mara nyingine amali ambayo inakuwa sio kwa ajili ya Allah inakuwa ni ria'un mahadha inakuwa ni riaa moja kwa moja kiasi cha kwamba mtu hakusudii isipokuwa kuwaonyesha viumbe na hii la yakadu yahsulu yasru min mu'min hii inakaribia kuto kupatikana kwa muumini kama muumini afanye amali yake yote kumbe si kwa ajili ya Allah hiyo haikaribii kupatikana kwa muumini bali bila shaka kwamba hii yuhbitu al-amal inaharibu amal kwa hiyo a'mal matendo ambayo yasiyokuwa kwa ajili ya Allah yana vipengele vyake miongoni mwa vipengele hivyo fataratan yakunu riya mara nyingine matendo yasiyokuwa Allah yanakuwa ni ria mahadha moja kwa moja mtu anafanya kwa asiye kwa Allah maana ataka waoneshe viumbe wataratan yakunu al'amalu lillahi wa yusharikuhu riya na wakati mwingine matendo ambayo yanakuwa sio kwa ajili ya Allah yanakuwa matendo haya unaanza kuyafanya lillah wa yusharikuhu riya na anaingia na yashirikiana na riya yani wewe unaanza kabisa kutafuta kwako elimu unakusudia lillah kisha ndani ya huko unashangaa amali yako inachanganyikana na riya kwa hiyo nasema alilmi kwamba ikiwa amali yako itashirikiana na riya katika asli na asili yako imeanza na tauhidi basi nasema fi nususi sahiha kwa hiyo pia tajulisha ya kwamba kile ambacho kimeotea juu kinakuwa ni batila kinakuwa kimebatilika lakini asli inabaki katika tauhidi vile vile na imani ikhlas tayib kwa hiyo hapa ameanza na jambo la nia kukuonesha kwamba amali zote zinazokuja hapa katika mambo ya tahara lazima nia itangulie huwezi ukaenda kufanya ibada zako na hali ya kuwa hauna nia na nia yako lazima iwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala naam hadithi ya pili لا أنا سيما حديث المنبيل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صحابة جليل sahaba mkubwa Abi Huraira radhiallahu anhu ambaye amechukua ilmu kubwa sana kwa mtume alayhi salatu wasalam naye ni katika minamukthirina bitahadith ni katika waliokithirisha kufundisha hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam asema qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah haikubali swala ya mmoja wenu idha ahadatha pindi atakapopatwa na hadathi hata yatawaddaa mpaka atakapokuwa amechukua udhu Allah subhana haikubali swala ya mmoja wenu idha ahadatha pindi atakapopatwa na hadathi hata yatawaddaa mpaka atakapopata na udhu atakapochukua udhu hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonesha ya kwamba hadathi inaharibu udhu kupatwa na hadathi kupatwa na hadathi kama vile mtu kutokwa na upepo au kutokwa na haja kubwa na haja ndogo vitu hivi tubtilu vinaharibu udhu wa mtu vinaharibu swala ya mtu na aliposema la yaqbalu la yaqbal manake hii ni allafiyun inakanusha inakanusha kwa maana ya kwamba la yuqbalu bi'adami alqabuli hapa aliposema la yakbalu maana yake haikubaliki maana yake la yasihu haisihi swala ya mmoja wenu la tasihhu salat ahadikum idha ahadatha hatta yatawadda kwa hiyo nafi ya hapa maana yake ina inakanusha usahihi adamu siha asi sala adamu adamu sihhati sala kutokusihi kwa sala vile vile katika hadithi hii tunaonyeshwa ya kwamba anna taharata shartun li sihhati sala mtu kuwa msafi ni sharti la kusihi swala mtu kuwa tahara ni sharti ya kusihi swala na pale aliposema idha ahdatha pindi atakapopatwa na hadathi maana yake huwa al min ahadi sabilaini au ghaire ni mtu kutokwa na moja ya vitu viwili katika njia mbili au vinginevyo ni kutokwa na kitu katika njia mbili kwa hiyo Allah haikubali swala ya mmoja wenu atakapopatwa na hadathi na haja kubwa au haja ndogo mpaka atakapokuwa amechukua udhu kwa hiyo udhu ni sharti ya kusihi swala anayekuwa hana udhu maana yake hafai kuchukua kuswali na vile vile niliposema la yakbalu Allah maana yake la yakbalu Allah salata ahadikum maana yake hapa ni kukanusha kusihi swala kwa maswala yako haikubaliwi adamu sihhati salati maana yake hapa ni nafyun ambayo inayokanusha kusihi kwa swala naam hadithi ya tatu hadithi الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسمع عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وعن الصحابة أجمعين قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ويل تم صلى الله عليه وسلم أو من ن أسيما ويل الويل من العذاب والهلاك من ويل لنمان عذاب لما انغميبو ما العذاب والهلاك وهو المصدر نهيني مصدر لا فعل له من لفظه هيني مصدر أما يهين فعل قد تمشلات كنا سيما ويل عذاب كالي نما انغميه للأعقاب من النار أعقاب نجمع عقب نوينج وعقب نيني معنى عقب وهو مؤخر القدم مؤخر القدم au muakharu alqadam kwa maana mwishoni mwa unyayo mwishoni mwa mguu visigino mwishoni mwa visigino walmuradu huna ashabuha na makusudiwe hapa ni wale wenyewe ashabuha wenye miguu ile kwa adhabu kali ya wale ambao wanaoasha vifundo vya miguu yao adhabu kali ya moto itawapata wale ambao wanaoacha kupaka maji kwenye aqabihim kwenye visigino vyao kwa hiyo kwa maana hiyo sasa yastaqimu wa'id makatazo yanakuwa yamenyooka kwamba mtume anasema adhabu kali wapate wale ambao wanaoacha visigino vyao pasi na kuvigusisha na maji adhabu kali ya moto iwapate wale ambao wanaoacha visigino vyao pasi na kuvigusa na maji na faida ni kwamba wajibu katika miguu miwili alwajibu fi rijlaini alghusl wajibu katika miguu miwili ni kuoshwa miguu miwili itakikana ioshwe ndio jambo la wajibu alghuslu fi alwudu wa hadha bi ijma'i umma na haya ni kwa makubaliano na wachuoni wote kwamba miguu inatakikana ioshwe khilafan lishudhudhi ashia kinyume na kauli mbovu ya mashia ambao wao khalafu nususa wa khalafu alqiyasa mashia wao wamepingana na dalili na wamepingana na nusus almustaqim wamepingana na, dalili na wamepingana na qiyasi sahihi almustaqim kwamba wao wanasema anna alghusla lirijlaini au Kiasi sahihi au dalili sahihi inaonyesha kwamba anna al-ghusla lirijlaini aula wa anqa min al kwamba kuosha miguu miwili ni bora zaidi na ndio usafi zaidi kuliko min al kuliko kupangusa. Kwa hiyo wao wanaona kwamba mtu kwenye miguu anatakiwa apanguse, sio aoshe. Kwa hiyo hii ni kwamba wao mashia wameenda kinyume na nususi na kiasi iliyokuwa sawasawa kwa sababu anna al-ghusla lijilaini aula wa anqa min al kuosha miguu miwili ni bora zaidi na ndilo safisho zaidi kuliko kupangusa tayib na haya maneno ambayo amealeta hapa inasema kwamba rawi inasema kwamba sababu ya kusemwa ya maneno ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaona masahaba hum fi safarin wa wahum fi safarin yatawaddauna wayamsahuna arjulahum aliwaona mtume masahaba wanachukua udhu na wanapangusa miguu yao wa aqabuhum bidun na vile visigino vyao vile vyeupe taluhu zinang'ara hivi walam yamasaha walam yamasaha alma na wala havijaguswa na maji fanada bi'ala sautihi mtume akanadi kwa sauti yake ya juu akasema wailul lil aqabi minan nar adhabu kali ya moto itawapata wale wanaoacha visigino vyao pasi na kuvigusisha na maji طيب kwa hiyo hadithi hiyo inatufundisha ya kwamba panatakikana unapochukua udhu kila kipengele kigusishe na maji ambapo unatakiwa maji yafike basi hakikisha maji yako yamefika watu wengi wanaghafiri katika uqubun katika aqab maana visigino naam hadithi ya 4 hadithi 4 an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم, ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنثريه من الماء وفي لفظ من توضا فليستنشق قال سيما عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتم والله نسيما عليه الصلاة والسلام إذا توضا أحدكم فين دي مجاوين وتكفو تشكو أوذو فين دي مجاوين وتكفو تشكو أوذو falyaj'al fi anfihi ma'an basi aweke katika pua lake maji aweke katika pua lake maji thumma thumma liyantafir riwaya nyingine imekuja thumma liyastanthir basi na apenge malaki kana vile anapotoa makamasi liyastanthir na atoe puani yale maji wa man istajmara na yule ambaye atakaye jisafisha kwa mawe saji mara manake akajichamba kwa, ma, kwa mawe falyutir basi afanye witri katika mawe yake wa idha staiqadha ahadukum min nawmihi na pindi atakaponyanyuka atakapoamka mmoja wenu kutoka usingizini mwake falyaghsil yadaihi basi aoshe mikono yake miwili قبل أن يدخلهما قبل أن يدخلهما في الإناء قبل يكفي دمبكيس كتك ماجي ثلاثا مرتات فإن أحدكم كهتك يمجوين لا يدري هجوي أين باتت يده وفي مكنياك إلي لالا حديثه متوم صلى الله عليه وسلم أنا تونيش يا قوانبا يامبو لكتي ماجي فواني فليجعل في أنفه ماءً أن. ajalie na kuweka katika pua lake maji na hii inaingia katika umum ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala faghsilu wujuhakum osheni nyuso zenu kwa maana jambo la kuweka maji na kupandisha maji eh kupandisha maji puani na kuyatoa jambo la wajibu ndio maana hata katika nafsi katika tamshirini anasema faliyaj'al fi anfihi ma'an basi na aweke katika pua lake maji na uwekaji wa maji katika pua sio yavute yavute ni hatari zaidi bali ni kuyapandisha na kuyatoa kile kitendo cha kuyatoa kinaitwa liyastanthir riwaya nyingine moja liyastanthir kisha pia akaja wamanistajmara na yule ambaye atakayejitaharisha na kujisafisha kwa kutumia mawe kwa maana amekwenda kutoa haja haja kubwa au haja ndogo maji yamekosekana ambayo ni asili basi anatumia mawe aambiwa fali yote basi na atumie ma, mawe ya witrin kwa maana kuanzia matatu kuanzia matatu asichuke asishuke chini ya witrin asitumie moja wa idha staiqadha kwa sababu nafsi zilizokuja zimekuja kuanzia thalatha kuanzia mawe matatu pamoja na kwamba moja ni witrin wa idha sayqadha ahadukum na pindi takapoamka mmoja wenu falyaghsil yadaihi basi aoshe mikono yake kabla ya kuingiza katika chombo mara tatu hadithi hii inatuonesha jinsi gani ya tahara ya najisi kama mtu kapata na najisi katika upande wa haja kubwa na haja ndogo cha kwanza kutumia ni upande wa utumiaji wa maji kikosa maji basi atumie mawe kwa hiyo asili ni maji na tawi ni mawe kwa hiyo hadithi hii inatufundisha tahara katika najisi kuanza kutumia eh tahara au kujisafisha kujisafisha kutokana na najisi ya haja kubwa na haja ndogo inapokuwa imekosekana maji basi mtu atumie mawe na hayo mawe hayo ayafanyi kuwa ni wetrin tayib je mawe hayo yanatakikana yawe mawe ambayo yana ncha au yasiyokuwa na ncha dhahiri ya kauli ni kwamba mawe yawe ni mawe bali wengine unaona wakwambia kwamba yale mawe yawe ni mawe yenye ncha kiasi cha kwamba ukiyadumbukiza pale yanakusafisha vizuri lakini usahihi sio hivyo yakiwa yana ncha yakiwa hayana ncha yakawa yamebantalaa tu kawaida hivi au yana vijisehemu ya ukuta ukuta fala basi na hiyo ni aula lakini kama ulipata jiwe ambalo halina ncha na lina uwezo wa kusafisha basi la basi ama jiwe ambalo lina ncha kali bila shaka hayo ni madhara kwako wewe hiyo ni madhara kwako wewe kwa hiyo na vile vile mtume swalla sallam akatuonesha adabu za usafi za tahara kuhusiana mikono yetu pale ambapo tunapokuwa tumeamka hatujui mikono yetu imelala wapi hatujui mikono yetu ilikuwa wapi kwa hiyo kabla tu ya kufanya vyote unapoamka asubuhi basi isafishe mikono yako mara tatu wa fi lafdhi li muslimin na katika tamshi la imam muslim anasema falyastanshiq bi min khiraihi min alma falyastanshiq manake na apandishe kwa kwenye pua lake ayapandishe maji kwenye pua lake istinshaq wa istinthar maana yake ayapandishe yale maji bi min khiraihi kwenye pua lake min alma kutokana na maji wa fi lafdhin نقلت تمشي لنجين من توضع فليستنشق من يكتوادى بس يبقى يبندش ما فواني طيب نعم لنجين حديث اللقان عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم ثم يغتسل فيه والمسلمين لا يغسل أحدكم anasema hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mtume amesema la yabulanna ahadukum fil ma'i daimi asikojoe mmoja wenu fil ma'i daimi katika maji yaliyotuama alladhi la yajri maji ambayo hayatembei asikojoe mmoja wenu katika maji yaliyotuama ambayo hayatembei thumma yaghtasilu minhu kisha akaoga kwenye hayo hayo maji walimuslimin na riwaya ma muslim la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daim asioge mmoja wenu katika maji ambayo yametuama wa huwa junubun na hali ya kuwa ana janaba aliposema la yabulanna hiyo la hapo ni la nahia na wanachuoni wakatofautiana je nahyu hii ni nahyu litahrimi au lilkaraha je inachukiza au ni haramun wanachuoni wakatofautiana katika nukta hiyo aliposema la yabulanna asikojoe mmoja wenu neno asikojoe je ni haramun au ni makruhu wanachuoni wametofautiana amma almalikia ama madhhabu ya malikia wanasema makruhu wasema inachukiza mmoja wenu kukojoa katika maji yaliyotuama ambayo hayatembei makruhu wa amma alhanabila wadhahiria ama madhhabu ya alhanabila na madhhabu ya dhahiria wao wanakwenda na kusema ni makruhu wanasema ya kwamba la wanasema litahrimi ni haramun Alhanabila wadhahiria wanasema ni haramu mtu kukojoa katika maji yaliyotuama na baadhi wengine wanasema annahu muharramun fil qalil makruhun fil kathir wengine wanasema ya kwamba hayo maji ni haramun kuyakojolea yakiwa machache na inachukiza kukojoa yakiwa ni mengi kuyakojolea yakiwa ni mengi wasema hivyo ya kwamba hayo maji kuyakojolea yakiwa ni machache ni haramun wengine wanasema kwamba halafu akasema pia hawa hao kwamba na yakiwa ni mengi kuyakojolea inakuwa nini makuruhu lakini dhahiri ni kwamba anna nahya litahrim kwamba nahyu hapa ni haramun fil qalili wal kathiri kwenye maji mengi na machache ni haramun mtu kuyakojolea hayo maji طيب maji yalokaa muda mrefu yanapelekea kubadilika na kuwa ni najisi na ijmaa ya ahli ilmi wamekwenda na kuona ya kwamba ala annaha najisun qalilan kana au kathira yakakaa muda mrefu sana yale maji katika mahala fulani yakawa ni mengi au machache jumhur ahli ilmi ijmaa ya ahli ilmi wanasema maji hayo yatakuwa ni najis na hii ndio ikhtiyari ya Sheikh Islam bin إذا الراجح في قولي راجح قامبا أن الطهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وإن قل إذا الراجح قولي نقول أن طهورية قامبا وطهارة كني ماجي أمبايو المغتسل فيه من الحنابلة المغتسل فيه faida hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba asikojolee mmoja wenu maji yaliyotuama. Je, haja kubwa? Faida napata kwamba aula bitaharimi at-taghawwud. Inaopata uharamu zaidi mwanzo kabisa ni at-taghawwud, haja kubwa. Aula bitahrimi at-taghawud sawaun akana qalilan am kathira sawa sawa itakuwa ni haja kubwa ndogo au haja kubwa nyingi sababu mtume kasema tu usikojolee je kutoa haja kubwa basi inakuwa ni haramu zaidi itakuwa ni haramu zaidi halafu akasema thumma yaghtasilu minhu neno minhu imekuja baadhi ya riwaya minhu zimekuja baadhi ya riwaya fihi zimekuja baadhi ya riwaya wa fi kwa hiyo maana yake hapa inajulisha nini thumma yaghtasilu fihi maana yake kisha anadumbukia humo ndani nakojolea hayo maji kisha anadumbukia ndani hayo maji na ni riwaya zingine zimekuja thumma yaghtasilu fihi kwa hiyo fihi inamaanisha ya kwamba mtu kayakoyolea alafu baadaye anafanyaje adumbukia ndani sasa neno hii kusema thumma yaghtasilu fihi halafu na kusema minhu kwanza fi weka pembeni na hapa aliposema thumma yaghtasilu minhu thumma yaghtasilu minhu kwa hiyo uharamu unakuja kwamba haifai kuyakojolea maji yalotuama kisha ukaoga uka, uka, uka, uka ukadumbukia kuyaoga fi sawa jamani riwaya iliyokuja thumma yaghtasulu fi maana yake ni kwamba ukadumbukia kuoga maana ni haramu haifai sawa riwaya ambayo tuko nayo hapa amesema thumma yaghtasulu minu sasa minu hapa inakuja min ina maana li tabiidhi li at tabiidhi maana yake baadhi kwa maana yake nini ukayachota kwenye ndoo ukaweka pembeni ukawa unayaogea elewa jamani eh uharamu uko pale pale uharamu uko pale pale na hili ameitaja alimamu imamu Ibn Hajar rahimahullah ta'ala kwamba hii min hapa tufidu maana tanawuli minhu inafaidisha maana ya kuyachota yale maji kwenye kijindoo chako umekaa pembeni wayaoga pia uharamu uko pale pale sisi tumeelewana hapo eh tumeelewana kwenye hadithi hii kwamba la yabulanna thumma yaghtasilu minhu hapa yaghtasilu minhu minhu inakusudia nini eh eh litab'id na maana yake nini sasa ukaweka pembeni ukanaogea uharamu uko pale pale si ndio na riwaya ipokuja thumma yaghtasilu fihi ukadumbukia ndani kwa hiyo haramu uko pale pale kwa asiye akasema mtu vipi sasa mimi kama maji hayo nitayachota afu nitaoga kwa namwambia dalili yako thumma yaghtasilu minhu je mimi nikadumbukia kabisa namwambia thumma yaghtasilu fihi haramu uko pale pale walimuslimin la yaghtasilu hadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun na riwaya ya Muslim imekuja ya kwamba la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun kwamba asioge mmoja wenu katika maji lutuama wa huwa junubun na hali ya kuwa yeye ana janaba na hali ya kuwa yeye ana janaba tayib kwa hiyo ndani ya hadithi hii pia imekuja vile vile kwa mfano kama wewe una janaba lako wewe una janaba maji umekosa ukiona bwana kilichopo bwana ngoja nile hapo kwenye dimbu letu la hapo nikachota zangu maji nioge una janaba waambia haya maji yametuama muda mrefu maji haya yametuama muda mrefu kwa hiyo tapata utapata najisi madogo au mengi na ndio kauli ya Sheikh Uislamu Ibn Taymiyyah kwa sababu yamekaa muda mrefu madogo au mengi kwa kuwa hayatembei kwa hiyo haitofaa kwa wewe kuchota yale maji na kwenda kuoga nyumbani au kaamua kudumbukia lakini je maji yanayotembea hukumu yake ni nini eh maji ambayo yanayotembea inafaa kuogea janaba na inafaa mto ziwa eh bahari sababu yanatembea haya au hata haya haya mabimbi lakini kama yakaa yanatembea yanapeleka maji na chemchemi yanapeleka maji paka wapi kwa paka wapi unafaa wewe kufanyaje kujitoharishia wallahu aalam sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin